Yox, vallah sən düz danışmırsan nə qədər. Belə. İmam. Xoşuma gəlir, gəlmir budur. Yox, dəlil deyəndə ki, gəl görüşək onu üzbəüz söhbət elədəsən. Necə? Gəl görüşək üzbəüz söhbət. Sənin kimi, sənin kimi gündə 100 nəfər zəng eləyir mənə. Yox, e, mənim kimi. Sarmayız ki. Yox, Yo, bu, bu mənim bu şey söz deyil ha. Yəni belə söz gəlişi dediyim söz deyil. Yəni həqiqi sözümdür. İndi 100 nəfərini mən ola bilsin mübaliğə eləyirəm, şişirdirəm. Lap olsun gündə 2 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər zəngləyir ki, gəl görüşək. Və bəzən Aha. e, təəccüblənirlər ki, biz zənglədik, gəlmədi. Ta burada nə var ki? Yəni ki, hər zəngləyən yerə getməlidir. O məsələn sən dediyin ad adamın adı nədir? Mir kim? Mir Nemət. Hə, Mir Nemət. Mən onu ilk dəfə tanıyım. İlk dəfə adını eşidirəm səndən. Mən tanımıram o kimdir. O bəlkə mənimlə, mənim adımla özünü reklam eləmək istəyir. Yox, onun reklama ehtiyacı yox. Yox, Necə yox? Ehtiyac yoxdur. Hə? Hardan bilirsən? Hə? Yoxdur. O sən hə, necə... onun əxlaqına hə? görə, onun əxlaqına yox, görə. Səndə əxlaqla ehtiyac yoxdur. Əxlaq Allah'a qarşı birinci əxlaqlı olun. Hə. O yəni, Allaha Allah qarşı, qarşı əxlaqlıdır. Tabələ. Siz Allaha qarşı əxlaqlısınız? Bəli. Hə? Allah Subhanahu haqqı təvhidə ödüyün. Qardaş, bunları mənə deyirsən hər telefonla. Haqqı. Hə. Qardaşım, sənsən. Sən, uşaq deyilsən, Sənin də özünə görə yaşın var, özünə görə başın var, ağlın var, dünya görüşün var. Heç olmasa ömründə bir dəfə otur, otur. Öz-özünə bir heç məni dinləmə. Onu da dinləmə. Get otur aç Qur'anı, tərcüməni. Bir dəfə başdan axıracan otur, oxu və sonra bax öz əməllər bizə, tohiddə və şirkdə və bizim əməllərimizə. Bax gör kimdir tohid əhli. Yaxşı, sən mən səninlə razıyam da. Bax, bax mən səninlə razılaşıram. Mən səninlə razılaşıram. Sən, sən dəlil istəyirsən, hüccət. Aha. Qur'an sənə hüccət. Yaxşı da gəl sən Onda bunu görüşək, sübut elətə qardaş. Bax, Qur'an sənin üçün sübut deyil. Quran hamımız üçün hə. sübutdur, ya. Necə? Hamımız üçün sübutdur. Və salam, Quran sənin üçün sübutdur və sənin üçün hüccətdir. Sən deyirsən ki, gəl mənə başa çal. Gəl mənə sübut elə. Gəl mənə hüccət çatdır. Qur'an sənin üçün sübutdur. Qur'an sənin üçün daha hüccət deyilsə, mən sənə nə hüccət çatdırım? Əgər Qur'an hüccət üçün kifayət deyilsə, Allah Subhanahu taala bu kitabını niyə nazil etmişdi? Rasulunu niyə göndərmişdi o Məkkə müşriklərinə? Bax qardaş, sizin qardaşlardan, sizin qardaşdan bir dənə Samin var, Samin. Bir dənə yəni. Hasan o Saminlə deyəndə ki, gəl görüşək, söhbət elə o razılaşır. Amma sən Əla, o razılaşır. Bax, bax, Amma sən razılaşmırsan. Mənə ehtiyac yoxdur mənə kimləsə söz. Mənim əqidəmə görə, mənim əqidəmə görə, mənim inancıma görə. Sən get bunu Saminin özündən də soruş. Onu Samin də bilir. Bu məsələlərdə ehtiyac yoxdur bidət əhli ilə oturub söhbət eləməyə, münaqişə eləməyə. Quran hüccət olaraq kifayətdir. Əgər Quran sənə hüccət olaraq kifayət deyilsə, mən sənə gəlib nə hüccət çatdırım? Qardaş, münaqişədən getmir söhbət. Hə, söhbət elmi bəhsdən gedir. Hə, elmi bəhsdən sən Saminlə tutaq ki, e, kimdir, adı nə idi onun? Mir Neymət. Zülfüqarın söhbətinə, Zülfüqarın söhbətinə baxmısan, baxmamısan? Baxmışam. Elmi münaqişədir. Qardaş, orada prosta heç kimə imkan verilmir ki... Heç kimə imkan verilmir, danışsın. yox. Zülfüqar aktyorluq eləyir. Nə imkan verir? Yox, yox, yox. Sən, sən bax, qardaş, onun haqqına sən girirsən, nə sən onun? Sən, sən onun haqqına orada, girirsən heç bir mən sən Zülfqarı da səndən yaxşı tanıyıram. Sən orada Zülfqarın aktyorluğuna bax. Əgər səndə zərrə qədər də olsa insaf varsa, otur belə bir dənə qoy tamaşa elə. Şamil, montaj zədi yox. Başdan axıracan bir dənə tamaşa elə. O 2-3 saatlıq bəhsi. Və sən Saminin e, münasibətinə və əxlaqına bax. Rəftarına bax. Qardaş, əxlaq demirsən, mən səndən razı. Aydındır? Gəl, aydındır. İndi gəl, gəl e, sən özünə güvənirsən də, yəni arxayınsan özünə. Yəni o dərslər... Arxayınam deyəndə ki, əlhamdülillah, o dərslərdə olan şeylər hər şey açıqdır. Cild səhifəsində sən gedin araşdırın. Mən işim gücüm qutarıb, mən hər keçdiyim dərsi kiməsə sübut edeyim. Yox, sən bilirsənsə onu sübut eləməlisən də. Nəysə ar... Sübut bilirsən nədir? Sübut bilirsən nədir? Dərslərimdə dediyim cild səhifələr. Qardaş, bax cild səhifələr deyirsən, düzdür. Hə. Sən deyirsən Quranın tərifi. İndi mən tam yadıma düşmür. Mən sənin açan söhbətləmişəm. Quranın təhrifindən gedirdi söhbət, bəli. Başa düşdüm. İndi ola bilər. O çünki o barədə çox səng eləyənlər olur. Hə. Sözüm nədir? Sən araşdırmısanmı? Yəni özün üzlüyündə, bax özün fərd olaraq, şəxs olaraq. Qardaş, ən azından mən hə, nə bax sənin e, necə deyim də bir nəfərin dediyinə görə Yani bunun belə qəbul yo, yo, olunma. Yox, yox, yox, yox. Yox, yox. Şiyə alim, mən sənə bu dəqiqə indi əzbərimdən bir 30 dənə məşhur şiyə alimin adını çəkərəm. Hələ əzbərimdən. Nə deyirsən bir? Yaxşı, yaxşı. Şiyə məzhəbinin ödə sıravi yazarı yox, qaymaqları. Yəni məsələ problem bilsən nədir qardaş? Problem ondadır ki, sənin kimi adi sıravi şiyələr olur. Elhamdülillah Allahın izni ilə hidayət tapanlar. Problem ondadır ki, sən gedib soruşursan kimdənsə, o fırladır, sənin başını alladır. Bu yox. Məsələn, mən sənə adi bir misal deyim. Tutaq ki, adi bir sıravi şiyə gedib bir məşədidən, bir hədisindən, bir hocasından, öz baş bilənindən, böyüyündən nə isə soruşanda, təbii ki, onu gedib deyəndə ki, Abu Zeyd deyir ki, bizdə filan, filan, filan, filan alimlər, məsəbin qaymaqları, bir, iki yox, e, onlarla Deyiblər ki, Quran təhrif olunub və bu bizim məzhəbin əsli, əqidəmizin əsasıdır. Belədirmi? Təbii ki, o məşhədi həzrət sənə deyəcək ki, deməyəcək ki, yox, elədir. Çünki desə ki, elədir, sən bu məzhəbdə sərskün qalmazsan. Əlbəttə ki, deyəcək, yox, elə deyil. Amma məsələ nədir? Məsələ ondadır ki, araşdırmaq istəyən dəstərimdə cil səhifələri vermişəm. Gedib tapıb, tapıb. Özə mən nə demişəm? Demişəm ki, adi bir dənə misal. Məsələn, Məfatihul Cinan, Abbas Qumminin kitabı. Niyə görə onu misal gətirirəm? Çünki həm Abbas Qummi müasirlərdəndir, biraz, yəni qədim dövrə nisbətən, həm də ki, Məfatihul Cinan kitabı çox məşhur bir kitabdır. Dualar və zikirlərdən ibarət bir kitabdır. Elə o kitabda bu tərif əqidəsindən danışır. Qardaş, razıyam mən səninlə. Və, yox, e, razı yox, e? Yox, mən sən... Və adi bir sıravi şiyə götürür o kitabı ərəbcə. Götürür o kitabı Heç də soruşmur. Gedir, aparır o məşədinin həcinin qabağına qoyur və deyir ki, oxu mənə tərcümə elə. Görüm onun oxumağa üzü gələcək ya gəlməyəcək. Qardaş, gəl sənə belə bir şey deyim də. Bax, sən o kitabı deyirsən, o deyirsən dəlildir, düzdür. Hə. Yox, kitabdan sonra yox, o cür onlarla yox. kitab. Aysa onlarla kitab, düz deyirsən, mən səninlə razılaşdım. Ola bilər ki, mən birini araşdırmışam, bu çoxdur. Bax, Eminli həmin bu haqda, bu bəhsdən, bu məhsdə sənə elə gəlmir ki, bunu əgər sən kütləvi şəkildə sübut eləsən, o ondan yaxşı olar. Kütləvi şəkildə sübut olunur da artıq. Yox. Sən nəyə? Qa qarşılıqlı. Bəlkə o sənə elə onun qabağında dəlil deyəcək ki, sən deyəcəksən ki, dəlil, dəlil gətirəcək ki, bu ə, e, çap səhvdir. Nə deyəcək? Yox, sən onun indidən hə, deyə bilərsən hə. ki, o səhvdir. O dəlil gətirsə birdən. Qara Zülfüqar Taminə nə gətirdi ki, gətirdiyi dəlillərin qabağında? Hə? Özünü güldürdü. Sən bilirsən ki, o Zülfiqar Saminin söhbətində, Zülfiqarın yanında olan şiyələrdə neçəsi indi sələfidir, tövbə eləyir. İstəsən e, şeylik get görür. Həmin kasetdə olanlar. Qardaş, bax, sən bax, az sağ, yaxşı. Zülfiqar orada hansı məsələyə cavab verdi ki, qardaşın gətirdiyi Quran təhrifinə dair? Məsələ bilirsən nədir? Məsələ ondadır Məsələni ki, araşdırmaq necə ki, Allah Rasulunun əshabına qarşı bu cür laqeyiksiz, Allahın kitabı olan Qur'ana da həmçinin. Yox, qardaş, mən, əsaba hə, deyəndə ki, qardaş, bir dənə sənə söz deyim də. Sən bu gün, sən bu gün bir dənə, bir dənə əhl-i sünnət alimi gətirsən ki, əhl-i sünnəti yəni mötəbər, yəni hansı ki, əhl-i sünnət alimi olaraq tanınan bir dənə əhl-i sünnət alimi, bir dənə gətirsən ki, konkret desin, əlimizdə olan Qur'an Muhammədə nazil olan Qur'an deyil, bu Quranda əksilik və ya artırılmalar var. Mən o sözü, sözə görə səninlə savaş elan deyərəm, müharibə elan deyərəm ki, gətir. Yəni, amma ki, bunun müqabilində biz sizə bir yoxuya, 10 yoxuya, bəlkə də 50 dənə alim gətirmişik. Heç kəsin kükü tərpənmir. Bax, qardaş, yaxşı, vaxt deyirsən hə. ki, əsabına deyirsiniz. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bütün sahabələri hamısı eyni olub. Nədə? Yəni fəzilətlər hə. yox. Təbii ki, yox. Yəni o bütün sahabelərə demək düzgündür ki, Allah ondan razı olsun. Bəli. Düzgündür demək. Bəli. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, aha. Ən xeyirli nəsil məni görənlər. Yaxşı. Peyğəmbərimizdən belə bir hədis var ki, ya, kim Əliyə qarşı çıxsa, mənə qarşı çıxır, mənə qarşı çıxan Allaha qarşı e, e çıxır. Elə bir hədis yox. Yoxdur. Yox, sən düz danışmırsan. Onun sizin alimlər deyir ki, belə bir hədis var. Hətta hətta xanım Ayşədən, hətta xanım Ayşədən onu nəql eləyirlər. Yaxşı, hə, eyd etməz. Bunu indi mən sənin müzakirə edəcəm. Siffin yəni. döyüşündə, yaxşı. Siffin döyüşündə. Nəsə, qardaş, nəsə. Həzrət Ali ilə müharibə edən sahabə deyildi. Yox, qardaş, sən düz danışmırsan axı. Sən düz danışmırsan. Hə, əla. Allah Subhanahu taala ayəsini deyirəm sənə. Bu ayəni yaddan çıxarma. Uca Allah Quran-ı Kərimdə Bəqərə surəsində iki yerdə buyurur. Tilka ummətun qad xalət, ləhə mə kəsəbət və ləkum mə kəsəbtum və lə tusəlunə ammə kənu ya'malun. Onlar bir ümmət idilər, onlar bir tayfə idilər, cəmaat idilər. Gəldilər və getdilər. Onların qazandıqları özlərinə və sizinkilər və sizədir. Siz onların əməllərindən cavabdeh deyilsiniz. Sən özünü qardaş günahla. Hansılar ki, onlar canları, qanları, malları bahasına Allah'ın dini uğrunda savaşanlar idi. Bugün biz Allah'ın dini için elimizden söyle çıkabiliriz. Yani Şişbeyin dövüşünde, Şişbeyin dövüşünde Allah'ın dini için savaşırdı iki Müslüman ümmet. Sen ki, sen ki tevhidini düşün. Yox qardaş, bax sən deyirsən ki, Şişbeyin döyüşündə, Şişbeyin döyüşündə iki mümin müsəlman Allah sən başa düşmürsən. E, Allah Subhanahu taala sənə deyir ki, "Və la tusaluna amma kanu siz onlardan cavabdeh deyilsiniz. Allah subhanahu ta'ala qiyamət günü səndən sıfeyni, cəməli soruşmayacaq və görsün necə tərbiyələndiriblər. Allah subhanahu ta'ala qiyamət günü səndən öz haqqını, tovhidi soruşacaq ki, Uca Allah bu barədə buyurur. İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. O ayə nazil olanda kafirlər, Məkkə müşrikləri üçün nazil olur. Məkkə müşrikindən söhbət getmir. Sura ayə Mədinə ayəsidir. Allah subhanahu ta'ala deyir ki, Allaha, Allah ona şərik qoşanı bağışlamır. Amma bundan başqa olan günahları Allah istədiyinə bağışlayar. Qiyamət günü Allah səndən sıfeyini yox, Allah əlinin haqqını yox, Allah sə e, səndən öz haqqını soruşacaq tohidi. Sən gör onun barəsində düşün. Mən onu düşünürəm. Mən bunu sənə nəsiyyət deyə qardaş. Mən sənə hə? tanıram, mən sənə belə, belə pis çıxmasın, Nə mən sənə borcluyam, nə sən mənə borclusan. Mən sənə nəsihət edirəm. Bəlkə bu nəsihət sənə, sənə sabah fayda verər. Ən azından otur düşün qardaş. Mən düşünməyinə düşünürəm. Mən görürəm ki, yəni Sonra sən nə üçün, nə üçün siz tohiddən sən özündə bir dənə qısır qoyla ki, biz nə üçün bir tohiddən danışmırıq? Uluhiyyət tohidindən, ibadət tohiddən. Niyə danışmırıq? Hə? Şirkdən, bir dənə mənə görə şirkdən... Ye, nəyə biz şirk eləyirik? Yə, sən nəyə bizə deyirsən ki? Məqsəd başından Necə nə iş fikirləyirik? Sən ha. o pirlərdə olan olmaz əməllərdən bir xəbər hə? Qardaş, mən pirə gedəndə hə. sən məni görmüsən, cahil insanın gedib pirdən elə istəməyinə görə sən 5 dənə adamı niyə hamısını bir şirkə əhli sayırsan? Sahil, sahil adamın əməlindən zadından gedir. Heç orada gedir ki, ha. bu gün o pirləri pirləri ziyarətə getmək olmaz deyirsən. Laq, pirləri o cür təmir edən, təyin edən, qəbirləri ucaldan, Yaxşı. onları üzərində məhcid düşənlər, şirkə səbəb olanlar kimlərdir? Qəşəng. Bir də onlar söz deyim. Buyur. Onlar Səudiyyə Ərəbistanında, Səudiyyə Ərəbistanında Bəqi qəbirstanlığı. Düzdür? Bəqi qəbirstanlığında kimlərin məzarı var? Sahabələrin. Sahabələrin. Yaxşı, evet. onların qəbirstanlığı uçurdulub indi. Evet. Uçurdulub. Gir YouTube-da bax ki nə. Amma Ömərin, Əbu Bəkirin, Osmanın, Maviyənin, Teymiyənin məqbərəsi var. Məqbərəsi var. Elimizi, sən elimizi YouTube-dan götürmüsən. E? Yox, e, qardaş, YouTube-dan yox, e, YouTube-dan yox. E, qardaş, faktiki var da bu da. Əgər şirk əhli isə, Yox, bir dəqiqə mən deyim, sən dedin, mən qulaq asdım. Yox, üzr istəyirəm də, xahiş edirəm. Cavab verərəm. Yox, cavab... Mən sənə cavab verərəm, burada çox sənin dediyin şey çox bəsit, çox gülməli bir şeydir. Niyə? Onlar üçün ucaldılır, o şirk deyil, bizim üçün şirkdir, qardaş. Abbaqırın Ömərin qəbri ucaldılır. Bəli. Sən Abbaqın Ömərin qəbrini görmüsən hardadır? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbrinin yanındadır. Bəli, yanındadır. Kim deyir ki, ucaldılır? Məqbərə var orada. Xeyr, heç bir məqbərə yoxdur. Görsən, Teymiyyənin qəbrindən məqbərə yoxdur. Qardaş, olmusanmı sən Mədinədə? Sən Abbaqırın Ömərdən keçdin İbn Teymiyyəyə. Mən sədrəm olmusan? Maviyənin məqbərəsi yoxdur. Maviyənin məqbərəsi yoxdur. Qardaş, Mədinədə, Muaviyə qəbri Mədinədə deyil. Mən bilmirəm hardadır. Mən sənə deyirəm Mədinədən danışdım. Mədinədə olmusan? Mədinədən yox, ümumiyyətlə bu külliyyatla götürəndə onların da məqbərəsi var da, ucaldılıb da. danışmırıq, ey, külliyyatdan danışmırıq. Yox, sən səhv deyirsən. Mən qardaş. sənə söz deyirəm. Olmusanmı Mədinədə? Olmamışam, hələ qismət eləməyib Allah. Sən mənə dəlil gətirirsən. Yox, e, dəlil deyəndə ki, qardaş. Gülməlidir, gülməlidir. Allah süməyən olsun. Allah Allah, Allah sənin də köməyin olsun. Hə, prosta, hə, prosta o YouTube-da çıxıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, bütün müsəlmanlar qardaşdır. Düz deyil, məhzəbindən asılı olmayaraq. Deyib, o vaxt məhzəb olmayıb. Hə. Yəni, necə olmayıb? Peyğəmbərimiz buyurmayıb ki, məndən sonra ümmətim geçmişdir. Yox, o vaxtı məhzəb olmayıb da, o vaxtı Peyğəmbərin zamanında da məhzəb. Amma buyurub qardaşdılar müsəlmanlar ayədə gəlir ki, innəməl müminə ixva, həqiqətən möminlər qardaşdırlar. Bəli. Yəni mömin insan çıxıb kimisə təhqir eləyir, şey eləyir, o düzdür səncə? Necə təhqir? Yəni ki, deyir ki, kafirdir, kafir hökmündədir. Müsəlmanı kafiri görür, yoxsa kafiri kafiri görür? Müsəlmanı da la ilahə illallah, Muhammedən Rəsulullah deyən insan müsəlmandır ya yox? Yox, müsəlmandır ya yox? cavab cavabı dinlə. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah deyir, İslama girir. Aha. İslama girir. O deməkdir ki, bu ömrünün axırınacan. Bəlkə İslama girdi, sabah İslamdan çıxdı. Yox, la ilahe illallah La ilahe illallah Muhammed Rasulullah deyir. Aha. Girir İslama, Aha. gedir o şirk eləyir. Sonra gedir orada sahabələri söyür. Sonra başqa-başqa şeylər və dindən çıxır. Amma ki burada. Qardaş, sənin öz dediyinlə, öz dediyinlə, hə. özün üst-üstə düşür də yəni. Yəni necə? Əgər, bax mən sənə dedim, Siffin döyüşündə Muaviyə ilə Həzrət Əli üz-üzə gəldi, o da onda dindən çıxıb da. Niyə? Müharibə, müharibə eləyib də oyna. Nə olsun, müharibə eləməyinə kim dindən çıxır? Kim deyir ki, müharibə eləməyinə kimsə dindən çıxır? Yox, müsəlman müsəlmanı öldürər. Allah subhanət hala Quran-ı kərimdə buyurur ki, وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا möminlərdən iki tayfa, iki dəstə bir-birləri ilə savaşsalar, hər biləsələr, fikir ver, Allah Subhanahu taala bir-birləri ilə savaşan, hər biləyən, bir-birlərinə qılınc qaldıran iki dəstəyə də mömin dedi. Niyə? Hansı ayədə o? Futura surəsi 9 və 10. Onlar yəni haqq tərəfdə, ikisi də haqqdır. Yox, necə ikisi haqq ola bilər ki, ikisi də vuruşur? Yox, yəni ayənin davamında nə deyir? Ayənin davamında deyir deyir ki, onlardan biri bağı, yəni həddi aşan, zalim, zülümkardırsa, keçin haqlı tərəfə, haqsız tərəflə vuruşun. Amma hə, yenə də möminlər qardaşdırlar. Nə deyirsən bu ayə? Yaxşı, indi haqq hayandadır. Mən hayanı keçim. Ha, nə haqq? Siffin döyüşü iki mömin tayfanın arasında olur. Qardaş, əhlüsün nə vəl cəmal. Hı. bu məsələdə bilmirsənsə, yəni bil. Əhlüsünnə və cəma alimləri bu məsələdə ittifaq ediblər ki, Hı. sahabələr o vaxt <coughs> e, bu Sifen Cəməl müharibəsində bunu da deyim, yəni e, bitirək. Sahabələr o vaxt <coughs> üç hissəyə bölünmüşdü. Hı. Bu, bu da tarixdə də var bunun, yəni tarix oxumaq lazımdır. Bir qism sahabə və bu sahabələrin əksəriyyəti idi. Çünki sən bilirsən ki, o vaxt sahabələrin çoxu artıq həyatda yox idi. Bəli. Bəli, bilirəm. O ki, o ki və, ə, həyatda olan sahabelər bu məsələdə ikiyə bölünmüşdü. Bir hissəsi Əli tərəfində idi, bir hissəsi Muaviyə tərəfində idi və bunlar da çox az idi. Amma sahabələrin əksəriyyəti qıraqda idi, heç bir qoşunda da değildi. Soruşsan ki, haqlı olan qrup hansı idi? Təbii ki, haqlı olan qrup bu fitnəyə qarışmayan, qıraqda duran sahabələr idi və haqqa daha yaxın olan qrup dəstə də Əli radiyallahu anhunun dəstəsi idi və Muaviyyənin dəstəsi bağı idi və həddi aşmışdı Əliyə qarşı. Və Allah subhanət hala Quran kəndə deyir ki, möminlərdən iki dəstə bir-birləri ilə savaşsalar, onların arasına girib onların arasını barışdırın və islah edin. Və onlardan biri bağı, həddi aşan zalim olsa, haqlı tərəfə keçin, haqsız tərəflə vuruşun, yenə də möminlər qardaşdılar. Və Əl-Sünnə vəl-Cəmanın bu məsələdə etiqadı Əl-Hucurat surəsi 9 və 10-cu ayəyə dayanır və biz deyirik ki, bir-birləri ilə savaşan bu iki dəstənin baxma ki, birisi haqq, birisi bağı idi, ancaq hər ikisi də mömin idi. Onların bir-birləri ilə savaşmaları onların üzərlərindən iman vəsmini götürmür. Vəssalam. Bu əhlüsünnə və cəmaat etiqadıdır bu ayəyə dayanan. Necə ki, nəhsül bəlağada. Nəhsül bəlağada gəlir, Əli eşləndə ki, onun qoşunundan bir dəstə Şam əhlini, yəni Muaviyənin evet. qoşununu söyür. Əli bu söyüşü qadağan edir ki, söyməyin, əksinə qardaşlarınız üçün dua edin. Dua edin ki, Allah onların da qanını qorusun və sizin də. Bax, bu da Əlinin tövsiyəsi və buna əməllik. Qardaşlarımızı söymüyün, onlar üçün də dua eləyin, özünüz üçün də. Hansı ki, Allah subhanahu ta'ala Quran-ı kərimdə Həşr surəsi 8, 9, 10-cu ayədə, 8-ci ayədə mühacirlərdən, 9-cu ayədə ənsarlardan danışandan sonra, yəni Məkkəli Mədinəli sahabələrdən, gör 10-cu ayədə nə deyir? Həşr surəsi 10-cu ayədə Allah subhanahu ta'ala deyir ki, onlardan yəni mühacir və ənsar sahabələrdən sonra gələnlər, yəni məsələn bizlər, Allaha dua edərək deyərlər ki, Rəbbimiz bizi və imanda bizi ötmüş o qardaşlarımızı bağışla. Biz də belə dua edirik ki, Allahım bizi və imanda bizi ötmüş o ənsar və muhacir qardaşlarımızı bağışla, necə ayənin davamında gəlir, qəlblərimizdə onlara qarşı kin yeri buraxma. Yaxşı, indi sənə belə bir söz deyim. Fikir verirsən, Əhl-i bu məsələdə etiqadı Quran və sünnəyə dayanır. Bax, qardaş. Hansısa uydurma tarixə yox. Bax, qardaş, e, belə bir söz deyirlər. Sən nə üçün, bax, belə götür elə. Əhl-i sünnətin nədir? Əhl-i sünnətin prinsipi budur ki, bizim əlimiz, əlimiz, o sahabələrin İslam üçün canları ilə, malları ilə, qanları ilə vuruşan o sahabələrin. O sahabələrin arasında əqidə problemi yoxdur. O sahabələrin arasında fikri problemi yoxdur. O sahabələrin arasında problem siyasi problem idi. Siyasi baxışlarında ixtilafa düşmüşdülər. Və bu ixtilaf bu fitnə gəlmişdi, bu dərəcəyə çatmışdı. Əhlüsünnətin mövqeyi nədir? Əhlüsünnətin mövqeyi budur ki, Allah Subhanahu Taala bizim əlimizi onların qanından qoruyub, dua edirik ki, Allah Subhanahu Taala bizim dilimizi də onların qanından qorusun. Vəssalam, çox sadə. Başa düşdüm ona. İndi sən mənə bir söz dinləndə, yəni sən bax çıxıb Sən çıxırsan, deyirsən ki, belə-belə. Əliflə bax, əliflə. Ondan sonra sən bütün müsəlmanların düşmənindən danışa bilməzsən. Necə? Bütün müsəlman dünyasının düşmənlərinə qarşı, onlara qarşı danışa bilməzsən, çıxırsan, imini bizdən danışırsan. Birincisi, sən sənin bu fikirdə olmağın ki, yaxşı, mən buna da cavab verim. Sən e, belə deyir, sən haqqın var məsələni soruşmağa. Birincisi, sənin deməyin ki, <clears throat> mən yalnız bu məsələdən danışıram, sən səhv edirsən. Ona görə səhv edirsən ki, şəxsən mənim <clears throat> belə götürəndə də bir 100-ə yaxın dərsim varsa, misal üçün, yəni bir misal olaraq deyirəm. Yəni onun 90-ı bizə qarşıdır, onu ona qarşı. Qardaş, bir də səbirli ol, qoy fikrimi tamamlayım. <clears throat> Mənim ki, e, deməli, e, ixlasla.com-da olan dəstərimin siyasına bax, görərsən ki, köçdüyüm dəstərin öz 10 faizi şeylər barəsində deyil. 10 faizi. Amma YouTube-da əksinədir. İndi YouTube-da, e, yox, indi ola bilsin sənə maraqlıdır deyənə, sən bu tərəfi bilmirsən. Başa düşdün? Sənə ola bilsin, sənə başqa mövzular maraqlı olsa, sən başqa mövzuları da axtararsan. Yox, mən axışdığımı yəni onu görmüşəm də yəni. Yox, yox, səhvdir, səhvdir e, elə deyil. Mən əlhamdülillah axırıncı vaxt o keçdiyim dərslər də bəlkə də 2 il bundan qabağın dərsləridir. Mən bəlkə də bu axırıncı 1-2 il ərzində bəlkə də bir dənə də o, bu barədə dərsim olmayıb. Axırıncı dərsim o Aşə anamıza atılan bir iftira idi. O da qardaşlardan biri məndən xahiş elədi ki, xahiş elədi ki, e, bir dənə bu iftiraya cavab ver. Biz də bu iftiraya cavab verdik. YouTube-da yerləşildi yerləşiləndən sonra o şiyələrin özləri qoyduqları şeyi YouTube-dan çıxartdılar. Allah həmd olsun. Özləri sonra çıxartdılar onu. Yəni, heç mən düzün desəmiz bunun həvəsində də deyiləm. E, yəni, e, əlhamdülillah, hələn öz işi, öz gücü var. İş, işim, gücüm, kitabların başından aşır. Yəni, oxumağa bəlkə də vaxt yoxdur. Heç mənim bu dəqiqə e, filan kimsə mənim marağımda deyil. Amma sən mənə demişdin ki, Suriyaya getsən bu ayın axırı, bilməm, getdin, gəlmədin. Mənim marağımdadır. E, yəni, bəzi mövzular varsa, ehtiyac varsa, əlhamdülillah, haqq deyilməlidir və nə qədər fayda götürənlər varsa, e, faydalansın. Haqq üzərində olan da bilsin ki, haqq üzərindədir və bilsin ki, haqqdan doyanası zəlalətdir. Allah imamı kamil eləsin. Allah şunu olsun. Yəni, amma mən çox istəyərdim ki, sən bir gün görüşək səninlə, o qardaşla da görüşək, oturaq yüz bəyə söhbət eləyək. Qardaş, mən diyaqlar dedim. Bilirəm, ey dedin, mən deyirəm arzumdur. Eyb etməz, nəsib olar görüşərik, problem deyil. İnşallah, amma ki, nədənsə sən bilmirəm də, niyə görə razılaşmırsan? Yox, burada razılaşmalı bir şey yoxdur. Mən sənin diyaqları başdan dilim, o şeylər deyil, istəmirəm. Bilirəm də yəni dedinə, amma o amma mənə elə gəlir ki, yaxşı olardı. İnşallah nəsib olar görüşərik, problem deyil. İnşallah. Salam əleykum. Əleykum.